звіряв своїй дочці такі таємниці, хіба що на смертному одрі. Увесь той час, поки не було світла, ми сиділи за одним столом усі у п'ятьох і балакали, а ті четверо ще й курили. Не було сказано нічого вартого уваги. Чорний ринок, пайки, американці, спорт. Ніхто не зачіпав тему вбивства, але час від часу усі замовкали, і тоді холодна тиша за вікнами, мов намагалася розчавити нашу ледь освітлену хижу. Ми чекали. Було неможливо не думати про те, на що чекаємо, не уявляти постаті, що скрадається десь між деревами, попід муром і теж чекає нагоди. Інші, мабуть, думали про те саме. У чомусь комб мав рацію, згадуючи жахливого міфічного звіра. Лідія незворушно сиділа за два столи від нас і ніби слухала нашу розмову. Але я добре розумів, що подумки вона десь далеко. Її білі руки висвічували у тьмяному світлі. Час від часу Лідія схиляла голову і завіса волосся ховала її тонкий профіль. Незадовго до одинадцятої дядечко Сон'є сказав скоро блисне. Я мимоволі відчув певне полегшення від самої згадки про те, що нас знову осяє яскраве світло. Може, боявся? Навряд. Це трохи дитяче почуття, мабуть, охопило всіх нас, бо ми якось принишкли. Рівно об одинадцятій спалахнуло світло. Мореллі запропонував зіграти партію в Белот, на що всі радо згодились. Я відмовився, поступившись четвертим місцем Сон'є, запеклому картяреві. Крім того, хотів скористатися слушною нагодою, щоб залишити гравців за їхнім столом і підійти до Лідії. Коли правда, ніби до кохання починається з того, що людина стає дурним і незграбою, то я був справді закоханий. Зроду ще не було таких сприятливих обставин. Лідія сиділа навпроти мене. Відвідувачів не було. У залі панувала невимушена атмосфера. А я почав з Лідією розмову про злочини. Дивлячись у найживіше, якщо не найдовершніше обличчя з-поміж усіх, якими будь-коли милувався, я говорив про старечі лоби та щоки, з'їдені кислотою. Нараз брови Лідії здригнулись порухом пташиного крила. Вибачте, ой, вибачте, я просто йолоп, що говорю з вами про такі страхіття. А чому б нам про нього не поговорити, відказала Лідія. Всі зараз думають тільки про цю річ. Вона чітко сказала не це, як зробив би її тато, а цю річ відповідаючи мені, Лідія знизила плечима. Мабуть, ще ніколи я не був так близько від неї. Мене також допитували, як і вас, докинула вона далі. Це було не дуже приємно. Я інстинктивно перевів погляд на інспектора Бушрона. Той, певно, відчував свою рідну насолоду розтягуючи допит. Одну хвилинку, сказала Лідія, підвелася, взяла за прилавком колоду карт. Отак природніше, правда? мовила вона, сідаючи знову. Вам не нудно буде пограти зі мною в белот? Не люблю белоту, але я ще і не таке зробив би аби якнайдовше лишатися вічнавіч.